بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'qishlikdagi keyingi darsimizni boshlaymiz. O'tgan darsimizda musulmonlarni iqtisodiy qamalga olganligi, mushriklar tomonidan berilgan aziyatlarni aytgan bo'ldik. Ana shunday bir qiyin musulmonlar va Qurash o'rtasidagi mana shu tang ahvolni bir oz yumshashlik maqsadida Uqba ibn Abi Muayyid Qurashlik sayyidlaridan islomga dushmanligi qattiq bo'lgan payg'ambarimizning qo'shnilaridan bo'lgan Uqba Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uyiga ovqatga, taomga chaqirdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam uni talabiga labbay deb javob berib, mushrik bo'lishiga qaramasdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da'vat dinni yetkazishlik maqsadida hamda qo'ni qo'shnichilik haqqini ado qilishlik qasdida uyiga kirdi. Agar amakimiz ihson qilayotgan bo'lsa, u masjidga chiqmaydigan bo'lsa, chiqmay qo'yadigan odamlar ham yo'q emas bo'lsa kerak oramizda. O'zini nihoyatda bir boshqacha deb sezganligidan shunday qiladigan odamlar bo'lsa, yaxshilab eshitib olaylikki, Alloh taoloning eng afzal taqvodor bandasi, Allohga eng yaqin bandasi Muhammad alayhisalom o'zini zamonasidagi eng ablah odamlaridan bo'lgan Uqbani uyiga chaqirganda borgan ekan. Endi namoz o'qimaydigan eng yomon odam ham bizning zamonamizda uqubachalik yomon bo'la olmaydi. O'sha ihson qilayotgan bo'lsa, to'y qilayotgan bo'lsa, qo'shningiz boring namoz o'qimas, masjidga chiqmas. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bo'yniga oyog'ini qo'yib sajda qilib turganda ezmagan u. Nabiy sollallohu alayhi vasallam sajda qilib turganida isha chavoqni olib kelib bo'yniga tashab qo'ymagan yo'q qo'shnimiz. Har qancha yomon bo'lganda ham Alloh haqida so'rasangiz, Alloh bitta deydi. Payg'ambaring kim desang, Muhammad alayhisalom deydi. Uqbadan ko'ra yomon bo'lmagan odamni uyiga Muhammad alayhisalomdan yaxshi bo'lmagan siz borsiz bo'lmas ekanmi? Otamga atab qo'y so'ydim deydi. U Alloh uchun so'yayotganligini o'zi biladi, faqat shu so'zni siz xohlaganda qaytib bera olmayapti. Alloh yo'lida ehson qilyapman deb chiroyli ayta olmaganligi uchun bu deydi Allohga so'ymayapti, otasiga so'yayapti deb turib, haligi taqvodor ilmi zo'r bo'lgan yigit nima qiladi? Ajralib qoladi qarindoshlarning ichida. Cho'zib o'tirmaylik. Uqbat ibn Abi Muayyid kofir bo'lgan holida payg'ambarimiz Muhammad vasallamni uyiga chaqirganda bordi. Bu degani to'g'ri kelgan odam uyga borib turib puflamasdan yovurish kerak ekan deb tushunmaylik. Ana shu borilayotgan odamni uyiga borishidan maqsad qarindoshlik yoki qo'ni-qo'shnilik haqini ado qilishlik birinchidan. Ikkinchidan, sizga o'xshagan namozxonlar borib shuni ehsonida qatnashmasa, shuni bir xursandchiligiga, qayg'usiga sherik bo'lmasa, qanday qilib musulmonlarga, namozxonlarga qalbida muhabbat uyg'onsin? hamma namozxonga qarab qochaversa, hamma xo'mrayversa, Imom Buxoriy bilan Muslimni o'qitgan ustozlardan biri aytadi. Fosiqni, fojirni obid odam ko'rganda teskari qarab ketadi. Beting qursin deydi, beti yo'q deydi, benamoz deydi. Obid, u faqat ibodat qiladi, ilmdan bexabar. Endi olim uni ko'rganida tabassum qilib qo'yadi. Nima uchun? Uni yaxshi ko'rganiga uchun emas, uni qilayotgan ishidan xursand bo'lgani uchun emas. Shu hamma xo'mrayib qarayotganda men tabassum qilib qo'yay. Ertaga kayfi tarqaganda, ertaga bir o'ziga kelganda men gapirsam, meni gapimni olarmikin degan maqsadda kulib qaraydi. Ilm egasida u. Endi hammamiz namoz o'qimaganda ehsoniga bormasak, to'y qilsa bormasak, umuman odamgarchilik qilmasak, kim unga dinni ko'rsatadi? Kim unga dinni o'rgatadi? Shuning uchun shundan xulosa olamizki, qo'shnimiz ehson qildimi? Chiqaylik. To'y qilyaptimi? Ja, endi taqvodor bo'lib, u qo'shningizni hamma puli harom bo'lib ketgan chog'ida qo'ni qo'shnichilik haqqi uchun chiqib, eshik tagida suv quyib berib turing, hech bo'lmasa. Bo'pti, yemang, uni ovqatidan ja taqvo qilib olsangiz. E, hamma puli ham harom emasdir uni. Halol joyi ham bordir. Ja bo'lmasa kirib o'chog'iga to'rtta o'tin solib qo'ying, yoshlar. Ja ham bo'lmasa shu idish bo'lgan tashib qo'ying, yoqqa bu yoqqa boru kirib qo'ying. Yemasangiz ham sizni yeda biroq majbur qilmayapti-yu. Yo'q, bu deydi, men bormayman deydi. Shunaqalar yo'q emas oramizda. Agar shunaqalar bo'lsa, biz yaxshi ko'rganligimizdan shunaqa ukalarimizga nasihat qilyapmizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdek zot ham qoni haqqi da'vat maqsadida o'sha mushuk kirib ovqatini yegan ekan. Payg'ambarimizni hayotida ko'rib turgandan keyin boshqa bir hujjatni keltirishlikda hojati yo'q. Musulmonlar mana shu qamal davomida qattiq ochlikka qolishdi. Qurayshni boshqa ba'zi bir sayyidlari musulmonlarga va Bani Hoshim, Bani Abdul Muttolib, Bani Abdumannof urug'larini, kofirlari ham musulmonlarini qiyinchilikka tushib qolganini ko'rib turib, urug'chiligi tutib, hamiyat tutib, biz birga turib beramiz dedi. Ularni mana shunday qiyin ahvolga tushganini ko'rgan ba'zi bir sayyidlar ularga yordam berishini xohladi. Hakim ibn Hizom. Keyin islomga kirgan bu kishi. Hakim ibn Hizom Bu uchala urug'ni qiyin ahvolga tushganligini ko'rib, bir tuyaga yegulikni ortdi. Abu tolibni shebiga qarab, ana shu qishloqchasiga qarab yurib bordi. Yo'lda ketayotganida Abu Jahl, bu ummatni fir'avni bo'lgan shayton Abu Jahl ko'rib qoldi. "Ey hakim, qayoqqa ketyapsan?" dedi. Hakim aytdi, "Bu meni ishim" dedi. "Men hur odamman, xohlagan ishimni qilaman" dedi. "Sen bu vaqtlarda Abu Tolibni urug'i yopib ketyapsanmi musulmonlarga?" Hakim boya gapini qaytardi. Men xohlaganini qilaman dedi. Men xohlagan ishimni qilaman. Men sayyidlar dedi. U aytdi, qilmaysan Ikkalasi shunday bir bahslashib turganida ularni bu bahsiga Abul Buxtor ibn Hisom kelib qo'shildi. Abul Buxtor ibn Hisom kelib nima bo'lyapti? Abu Jahl aytdi, bu ovqatni onavi Abu Talibni jamoatiga olib ketyapti dedi. Abul Buxtori ham u yerdagi bo'layotgan ishlardan norozi edi. Abu Jahl Abu Muhtariy meni tarafimni oladi degan maqsadda gapirganida sen dedi, buni nima man qilyapsan dedi hakimni. U sayyid xur odam, xolaganini qiladi dedi. Yo men man qilaman dedi. Abu Muhtariy sen kimsan dedi. Qurayshda o'rtasida yolg'iz bitta podshohi bo'lgan emas. Hamma sayyid bo'lgan, bir ikkinchisi itoat qilmagan, hammasi ozod odamlar, boshlig'i bo'lgan emas. Abu Jahl men boshliq bo'laman degan da'vosi bor edi. Men man qilaman uni deganida, sen kimsan uni man qilgan dedi. Abu Jahl Abu Muhtoriyni bir turtdi. Abu Muhtoriy javob qaytardi. Xullas ikkalasi urushib ketdi. Abu Muhtoriy Abu Jahlni yengib qo'ydi. Hakim ibn Xizom ovqatni olib borib berdi. Albatta, u butun boshlik katta uchta urug' uchun bitta tuyadagi oziq-ovqat hech narsa bo'lmas edi. Ularni mana shu 3 yillik qiyinchilik ahvoli shu darajada yetdiki, daraxtlarni tomirlarini yeyishiga, daraxtlarni barglarini yeyishlikka majbur bo'lishdi. Qo'lida puli bor, lekin hech kim ularga sotishlikka rozi bo'lmaydi. Sahobalardan biri ana shu qiyin ahvolni tasvirlab aytadiki, kechqurunda deydi, sahroga chiqib baul qilib tursam, yerga tushayotgan baulni ovozidan qumdan bir narsani ovozi eshitildi deydi Darrov tiklab qarasam, so'yilgan hayvonni terisidan kesib tashlab yuborilgan bir parcha ekan deydi. Ozgina teri. Shoshganimcha oldim, yuvib, tozalab, kuydirib o'tda ini yedim deydi. Ochlik, qiyinchilik mana shunday darajaga yetdi. Qamal davom etib turar ekan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakisi Abu tolibga "Ey amaki" dedi, ular yozib ilib qo'ygan sahifani zulm, sitam va siyla rahimda qirqishlikka sabab bo'ladigan yozilgan joyini qurt yeb tugatib bo'pti dedi. Abu Talib aytdi, "Ejiyanim, bu xabarni sizga Robbingiz aytdimi?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ha dedilar. Quraysh jamoasi turganida Abu Talib Makka ga kirdi, o'zini qishloqchasidan, Shi'abadan aytdiki, "Jiyanim Muhammad menga sizlar yozgan sahifaning zulm va qotil rohim yozilgan qismini qurt yeb tugatganini aytdi. Jiyanim hech qachon yolg'on gapirmagan dedi. Menga sahifani beringlar dedi. Agar jiyanim aytgan narsa haq bo'lsa, ko'zingizni ochilay Quraysh, bu qilayotgan ishlardan to'xtanglar. Yo agar jiyanim yolg'on gapirgan bo'lsa, mayli men jiyanimni sizlarga topshiraman, bilgan ishingizni qilinglar dedi. Ular xursand bo'lib ketishdi. Işte. Kirishdida sahifani olib chiqib qo'liga berishdi. Sahifa o'ralgan holatda turar edi. Shunday ochishganida haqiqatan bismikallohumma parvardigoro seni noming bilan deb yozilgan yozuvdan boshqa yozuvlarni qurt yeb tugatgan edi. junuda Parvardigoringizni qanday qo'shini bor ekanligini yolg'iz o'zi bilur. Alloh taoloning qanaqa armiyasi borligini Alloh o'zi biladi. Birodarlar, mana eng mustahkam deb qurilgan binolarni bitta yer qimlasa hammasini tutda to'kib qo'yapti. Zo'r proyekt bilan, zo'r plan bilan qildik desa, bitta shamol kelyapti, uchirib ketyapti. Bitta suv bosyapti, pachag'ini chiqaryapti. Bitta vulkan bo'luvdi. Butun Yevropani samolyot reyslari to'xtab qoldimi? Milliardlagan zararni gapiryapti. Alloh taoloning qanaqa qo'shini borligini faqat o'zi biladi. Ular buni ko'rishib turib, Bu Muhammadni qilgan sehri dedi, gapida turishmadi. Yana sahifa o'zining kuchini yo'qotmadi, yeyilgan bo'lsa ham qurt tomonidan. Yana ana shu xamal davom etdi. Shu tarzda kunlar o'tdi. Uchala uruq. Ban Abdul Muttolib, Ban Hoshim, Ban Abdumannof. Musulmoni ham, kofiri ham mana shunday bir mashaqqatda qolishdi. Qurashning sayyidlaridan Hishom ibn Amr bunga chida olmay qoldi. Bu sahifani yo'q qilib, ularni qaytarish kerak. Zulm qilyapmiz dedi. Zuhayr ibn Abu Umayya Mughirani oldiga borib turib, "Ey Zuhayr, bu uchala urug'ni boshiga tushgan kunga rozimisan sen?" U yo'q dedi. Qanday qilib 3 yillab ochlikka qo'yib qo'yamiz, o'zimiz yeb ichib yaxshi yashab turibdi. Zuhayratda biz nima qila olamiz? Axir bu Quraysh ittifoq qilgan narsasi. Sahifani bekor qilamiz dedi Hishom. Bu ishga ikkalamizdan boshqa kim yana bir rozi bo'ldi? Faqat ikkamiz dedi. Uchinchi sherikni topdi. Hishom Mut'im ibn Adiyning oldiga bordi. Mut'im ibn Adi uni maqsadini eshitdi, u ham rozi bo'ldi, chunki bu zulmga u ham rozi emas. Kim bu ishga rozi bo'ldi? Uchalasini aytdi. 4-chi sherigini topdi. Hishom Abul Buxtor ibn Hishomning oldiga bordi. Abul Buxtor hozir Abu Jahlni urib qo'ygan. U ham rozi bo'ldi. 5-sherigini topdi. 5-sherig bo'lib Zuma ibn Aswad beshalasi sahifani olib tashlashlikka ittifoq qilishdi. Mana shu ittifoqni ertasi kuni Quraysh Ka'bani oldida o'tirganida Hishom o'rnidan turdi. Hishom turib aytdiki: "Ey qavm, o'z qavmimizga yaxshi muomala qilmadik. Qurashdan bo'lgan o'zimizni kishilarimizni 3 yillab och qolishiga rozi bo'lib turamizmi? Allohga qasamki, bu ish dahrning ori, nomusi. Allohga qasam, arablar biz haqimizda yomon gapiradi. Allohga qasam, sahifani olib tashlaymiz dedi. Abu Jahl o'rnidan aytdi, Allohga qasam, olib tashlamaymiz dedi. Abu Jahlning gapini birorta odam quvvatlashni kerak edi. Mutib ibn Adi turdida Allohga qasam ey Abu Hakam dedi. Seni bunni yerga ish qilsa ham olib tashaladi dedi. Abu Buxtur ibn Hishom turib bekor qilinadi dedi. Abu Jahl har qancha urinmasin, uni gapini hech kim quvvatlagani turmadi. Shunda oxirgi bo'lib Zumar ibn Asvad turib, olib tashlaymiz varaqni. Sahifani olib tashlashlikka bor yo'g'i 5 ta odam rozi. Hisom ibn Amr, Zuhayr ibn Abu Umayya, Abul Buxtor ibn Hisom, Zumar ibn Asvad va Mut ibn Adi. Qolganlar norozi lekin jim turishibdi. Endi ko'p bo'lib jim turgan odamdan ko'ra to'rtta asosi ham turib bitta fikrda aytgani kuchliroq bo'ladi. Qolganlarda sukut qilib turishligi go'yoki Qurayshlar rozi ekanligini bildiradida, Bu beshalasi kirishdi, sahifadan qurt yeganidan qolganini olib yetishib oldi. Shunday qilib 3 yil davom etgan mana shunday iqtisodiy qiyin qamal nihoyasiga yetdi. Bu uchala urug' qaytib Makkaga kirishdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam da'vatida davom etdi, lekin mashaqqat, xorlash, taqillash hali ham davom etgan edi. Payg'ambarlikning 10-yilida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni himoyachisi bo'lgan otasini o'rnida turgan, yoshligidan boqib tarbiya qilgan eng yaqin amakisi Abu Talib vafot qildi. Abu Talib o'lim soatlari yaqinlashganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakisini oldida turardilar. Abu Jahl Abu Talib ixtizorda yotibdi ekan degan gapni eshitganda shoshganicha kelib kirishlikka izn so'radi. Bu Abu Jahl Banu Mahzum urug'idan, Banu Hoshimdan emas. Endi o'layotgan odamni yonida yaqinlari turish kerak. Endi izn so'radi kirishlikka Qurayshning sayyidlaridan unga izn berildi, kirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir tomonida, Abu Jahl ikkinchi tomonida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakisiga, "Ey amaki, bitta kalima aytib qo'ying, la ilaha illalloh. Qiyomatda shafoatimga olaman shu zalima bilan." Deganida Abu Jahl, "Ey Abu Talib, agar jiyaning aytayotgan so'zni aytsang, sen o'tib ketganingdan keyin Arablarning o'rtasida ota bobosini dinidan qaytgan deb seni sharmandangni chiqaramiz dedi. Ya'ni boshqa ishi yo'q Abu Jahlda. G'ami musulmonlarni dinidan qaytarishlik. Abu Talib taraddudga tushib, aytsammi, aytmasammi, desammi, demasammi deb ikkilanib turdi-da, oxiri o'lganimdan keyin arablar meni sharmanda qilishdan qo'rqaman dedi, mushrik holatida vafot etdi. Bitta kalima. Siz bilan menda bor shu kalima Allohga hamdlar bo'lsin. Shu bitta kalimani ayta olmadi. Iymonga yaqin edi. Payg'ambarimizga eng yaqin kishi edi. Payg'ambarimizni Qurayshda azolardan himoya qilib turgan yagona ishongan kishisi edi. Shuncha yaxshilikni qildi, lekin payg'ambarimiz Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni aytgan bir og'iz so'zini qaytara olmadi. Payg'ambarimiz boqib katta qilgan, himoyasiga olgan, yonida turgan, lekin Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Abu Talibga dozoqdagi eng yengil azob berildi. Payg'ambarimiz amakisi bo'lgani uchun, payg'ambarimizni himoya qilganligi uchun, lekin baribir dozoqqa tushdi. Unga o'tdan bo'lgan kovush kigiziladi, bu kovushni sig'idan miyasi qaynaydi dedi. Bu eng yengil azob. Payg'ambarimizni himoya qilsa, lekin kalima aytmaganligi uchun har qancha payg'ambarimizga yaxshilik qilgan bo'lsa ham baribir dozoqda deyapti. Shuning uchun kalimani aytmagan odamni birorta amali qabul bo'lmaydi. kalima aytmagan odam jannatga kiradi desak, Alloh saqlasin. Iymondan ajralib qolamiz. Abu Talibning vafotidan 1 oy yoki 2 oy o'tmasdan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ikkinchi yaqin kishisi Hadija bint Xuvaylid roziyallohu anha vafot qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eng yaqin kishisi va o'sha vaqtdagi yagona ayoli, farzandlarining onasi, birinchi bo'lib iymonga kelgan Hadija roziyallohu anha vafot etdi. Hadicha roziyallohu anhoga Alloh tomonidan bashoratlar berildi. Kunlarda birida Jibril alayhisalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib shunday dedi: "Ya Muhammad, إن الله يقرئك السلام ويقول بشر حديجة ببيت في الجنة من قصب لا صحب فيه ولا نصب ey Muhammad Alloh taolo sizga salom aytdi hamda Hadijaga jannatda unga atalgan ulkan bir gavharning ichidagi qasr xushxabarini yetkazing. U qasrda na mashaqqat va na qiynanishlik bor. Tasavvur qiling, juda bir katta bir gavhar tosh ichi bo'sh. Shuni ichida jannat bor unga. Masalan, hozir o'tirib belingiz tolib ketadi, tellab ketasi, oyog'ingiz uyushib ketadi, shu mashaqqat deyiladi. Ming zo'r jihozlangan uyingiz bo'lsin, o'tiraversiz, toladi bir yetingiz. Lekin Hadija onamizga va'da qilingan jannatda mana shunday bir beli yoki oyog'i tolish ham bo'lmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kabula minar rijali kathir va lam yakmul minan nisa'i illa arba'." Erkaklardan juda ko'pi komillik, kamolat darajasiga yetgan. Payg'ambarlar, nabiylar, shahidlar, siddiqlar. Ayollardan faqat to'rttasi mukammal, komil inson bo'ldi. Maryam binti Imron, Fatima binti Muhammad, Hadisha binti Huvaylid va Osiyo binti Muzahir, Firavning ayoli. Mukammal bo'lgan ayollarning uchinchisi deb atalgan Hadisha onamiz vafot qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadisha onamiz juda bir qattiq qadrlardi. O'sha paytdagi Hadisha onamiz payg'ambarimiz yagona ayoli edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda qattiq yaxshi ko'rardi. Osiyo onamiz aytadilar. Payg'ambarimizni faqatgina deydi, xotinlarning ichidan Hadichaga rashq qilardim deydi. Kunlarda birda payg'ambarimiz uydan chiqib ketayotib, dedi, meni oldimdan chiqib ketayotib, Hadicha undoq edi, Hadicha bundoq edi desa, rashqi kelib, yoshligidan, ha nima endi? Bor yo'g'i bitta kampir edi-da, Alloh undan yaxshirog'ini berdi-yu deganida payg'ambarimiz ranglari o'zgarib ketib, g'azablanib aytadiki, Allohga qasam undan yaxshisini bermadi deydi. Odamlar menga kofir bo'lganda birinchi iymon keltirdi. Odamlar hamma narsasini mendan man qilganida moli bilan yordam berdi. Va Alloh menga faqat undan farzandlar berdi. Mana shu Hadicha onamiz vafot qildi. Abu Talib va Hadija roziyallohu anhuning vafotlaridan keyin payg'ambarimiz juda bir qattiq qayg'uga tushdi va bu yil Omul Huzn, qayg'u yili deb nomlandi. Alloh taolo mo'min bandani bir narsani berib sinagandek olib qo'yib ham sinaydi. Yaxshi ko'radigan odamlarini uzoq umr ko'rgizib turib sinagandek, ularni olib qo'yib ham sinaydi. Toki shu banda Allohning qazosiga rozi bo'lsin. Bandani iymoni qachon komil bo'ladi? Yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan deb iymon keltirganida hamda rozi bo'lganida. Innamay bo'lib yashayotganimiz, ming'illamayotganimiz, shikoyat qilmayotganligimiz taqdirdan roziligimiz. Shikoyat qilsangiz nima o'zgaradi? 10 yilda bir marta shikoyat qilgan. Ana shu qilgan shikoyatining natijasi qanday bo'lgan? Alloh taolay aytadi: "Vasbir li hukmi robbik fa innaka bi a'yunina." Ey Muhammad, siz Parvardigoringiz hukmiga sabr qiling. Zota siz shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizdadirsiz. Ya'ni biz esdan chiqarib qo'yganimiz yo'q sizni. Sizni ko'rib turibmiz degan. Nabiy sollallohu alayhi 10 yil da'vat qildi. Habastonga ketganlardan tashqari bor yo'q 70 ta odam iymon keltirgan edi Quraysh ichida. 10 yil da'vatda 70 ta odam. Abu Talibning vafoti, Hadicha onamiz vafoti, Qurayshning bu o'jaligidan payg'ambarimiz qattiq qayg'uga botdi. Endi payg'ambarimiz agar dinga yordam berishga so'z bersa, Makkani tashlab har qanday bir qabilani oldiga borishga tayyor edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Makka tashqarisiga chiqib dinga da'vat qilishni qasd qildi. Qachon Makkani tashab chiqib da'vatga chiqdi? Birinchidan, Qurayshliklardan hech kim iymon keltirmay qo'ydi, to'xtab qoldi. Ikkinchidan Quraysh umuman din haqida gapirishida qattiq man qilib qo'ydi. Shundan keyin payg'ambarimiz tashqari chiqishlikni qasd qildi. Ungacha payg'ambarimiz 10 yil ozor aziyatlar ko'p bo'lsa ham Makkada da'vat qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Menga Qurayshdan yetgan aziyat, haqiqiy yetgan aziyat Abu Talibning vafotidan keyin bo'ldi." Qani shu paytgacha ich-echavada tashab qo'yishyapti, bo'ynini kelib eziyapti, yuziga turpoqda chachib ketyapti, eshigini tagiga axlat to'kib ketyapti, yuziga tupiryapti. Shularni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytyaptilarki hech narsa emas bu. Haqiqiy aziyat Abu tolib o'lgandan keyin bo'ldi. Chunki Abu tolib o'lmasdan turib payg'ambarimizga ozor berayotganlar faqat sayyidlar edi. Qavmini ko'zga ko'ringan kishilar edi. Endi Abu tolib o'lgandan keyin ana shu himoyasi yo'q bo'lgandan keyin to'g'ri kelgan odam payg'ambarimiz yuziga tupurib, tuproq soch yoki haqorat qilib ketar edi. Hech qanday mahobat, haybat qolmagan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam toifga chiqishlikni iroda qildilar. toif Makkaga eng yaqin bo'lgan shahar. 4 yo 5 kun piyoda yurib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zayd ibn Horisa bilan toifga borishdi. toifga kirishlikka yaqin bo'lganda Toifning eshigi oldida Amr ibn Umayyaning o'g'illari Abdiyolay, Habib va Mas'ud uchta ta aka o'tirishar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldi, ular bilan salomlashdi, ularga gapirishlikka ruxsat so'radi. Albatta endi payg'ambarimiz o'zini tanitdi. Qurayshdan, Qurayshning sayyidlaridan, Abdul Muttolibning zurriyotidan u uchalasi qabul qilishdi, gapirdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ularga din, oxirat haqida gapirdilar. hamda Qur'on o'qib berdi. Abduyalayl turib Ka'bani po'shti yitilib ketsa ham senga iymon keltirmayman dedi. Ikkinchisi aytdi, men senga hech qachon gapirmayman dedi. Uchinchisi aytdi, agar sen nabiy bo'lsang, senja katta odam ekansan, sen bilan gaplashib bo'lmaydi dedi. Agar sen kazzob bo'lsang, sen bilan gaplashlikka sen oshcha past odam ekansan dedi. Ya'ni rost payg'ambar bo'lsang, sen oshcha katta odamsan, sen bilan gaplasha olmayman, men pastman deyapti. Ya agar yolg'onchi bo'lsang, sen mendan ham past ekansan, senga gapirishingni ham hojat yo'q dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu qattiq, xunuk javobni olganlaridan keyin agar xolamasanglar dinga kirishlikni meni xoli qo'yinglar, men odamlar bilan gaplashay dedi. Seni dedi, gaplashgani yo'l qo'ymaymiz deb shoshganicha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan burun Toifga kirib, Toifda yosh bolalari, tenteklari, ahmoqlarni ikki saf qilib yig'ib kutib turishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kirishliklari bilan oyoqlariga tosh otib, toshbo'ron qilib haydashdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ulardan pul so'rab bormagan edi. Ularga jannatga kiradigan kalimani olib borganda xolos. La ilaha illalloh deylar, jannatga kirasizlar degan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdek zot toshbo'ron bo'lib, mana shunday odamlarning oldida xor bo'lib, Toifdan qochishlikka majbur bo'ldilar. Oyoqlaridan, muborak oyoqlaridan qonlar oqdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Toifdan qaytarkan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Toif bilan Makkani o'rtasida bir bog' bor edi. Shu bog'ga borib o'tirib dam oldilar. Bu bog' Qurayshlik Utba va Shayba ibn Robiyalarning bog'i edi. Shu paytda ular Makkadan chiqib shu bog'da o'tirishar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu tushgan holatidan Alloh taologa shikoyat qildi. 10 yil da'vatdan keyin o'zini yurtidan gapirishlikka qodir bo'lmay, boshqa qavmga borib da'vat qilsa tosh bo'ron bo'lib, mana shunday bir xorlangan holatda 10 yil mehnat qilib, o'ziga bog'liq bo'lgan hamma sababni qilib olib, endi chorasiz qatib qolgan payt faqat shunda shikoyat qildi. Allohim, quvvatsizlik, chorasizlik odamlar oldida ojizligimdan o'zingga shikoyat qilurman. Ey mehribon Zot, sen bechoralarning Robbi Parvardigori, mening Robbimsan. Meni kimlarga tashlab qo'yursan? Meni yoqtirmaydigan notanishgami yoki ustuvor dushmangami? Mendan g'azablanmagan bo'lsang, bas, boshqasiga parvoyim yo'q. Shubhasiz, avfu ofiyating men uchun kengdir. zulmatlarni yoritgan, dunyo va oxirat ishlarini tuzgan yuzing nuri hurmati bilan menga g'azabingni tushirishingdan, qahr qilishingdan panoh so'rayman. Sendan rozilik tilayman. Bor kuch-quvvat faqat sen bilandir dedi. Shu vaqtgacha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam faqatgina Allohga suyangan edi. Undangina yordam so'ragan edi. Undan boshqaga shikoyat qilmadi. 10 yillik mehnatidan keyin, chorasiz qolgandan keyin shikoyat qildi. Bitta ishni boshlab turgan turib shikoyat qilmayapti. iloji bo'lmay qolgandan keyin kimga shikoyat qilyapti? Alloh taologa. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bu duosini qanday ijobat qildi? Payg'ambarimiz xohlagan vaqtida shikoyat qilish mumkin edi. Innama yuwaffas-sabiruna hisab dedi Alloh taolo. Sobirlarni ajrini Alloh taolo o'lchamasdan beradi qiyomatda. Dunyoda ham qiyomatda ham. Sobir kim? Shikoyat qilmay yashagan odam. Payg'ambarimiz qachon shikoyat qilyapti? Makkaga kirgani qo'rqadi payg'ambarimiz, chunki to'g'ri kelgan odam o'ldirishi mumkin payg'ambarimizning himoyasi yo'q. Toifga borsa toshbo'ron bo'ldi. U yoqqa ham, bu yoqqa ham borishlikka chorasiz qotib turgan paytda shikoyat qildi. Iloji bo'lmay qolgandan keyin. Xuddi Ayyub alayhisalom 18 yil kasal bo'lib, faqat Allohga hamd aytdi. Ayolini tof kelgan noni bilan kunini o'tkazdi. Endi qachonki ayoli sochini qirqib kelishga o'tganida, endi buni bu yoqiga sabr qilib bo'lmas edi. 18 yilda bir marta Allohdan shifo so'rab shikoyat qilmagan edi. Lekin iloji bo'lmay qolganda bir og'iz duo qildi, o'rnida Alloh taolo ijobat qildi. Bu payg'ambarlarning tarixi nima uchun gapirilgan Qur'onda? Ibratlaninglar degan Alloh taolo siz bilan bizga. Ijobat bo'lish qanday bo'ldi? Dardingizni aytib, dunyo qarashi, saviyasi, ilmi sizga teng bo'lgan oshnangizga shikoyat qilsangiz, yani qo'lidan kelgan taskinni berib bo'pti, yani hap bo'lmaydi, qo'ying. bo'ldi. Sal ilmi ko'proq odamga borib turib shikoyat qilsangiz, haligi sal chiroyliroq taskin beradi. Endi agar oyat hadisdan xabar olsa, oyat hadisda aytadi, haligi odamni taskini bilan qalbingizdagi g'am chiqib ketadi. Payg'ambarimiz kimga shikoyat qilyapti? Endi ollohni taskini qanaqa bo'ldi ekan? Kimga shikoyat qiluvdi, taskin qanaqa bo'ldi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu duoni qilib o'tirganida Utuba bilan Shayba Endi musulmon bo'lsa ham, nima bo'lsa ham o'zini urug'idan, Qurayshdan qarindoshligi bor. Qalbi yumshab, o'zlarini Abdos ismli qulini nasroni edi bu. Bir shingil uzumni berdi-da, ona odamga olib berdi. Alloh ko'ngni ko'tarishini qarang, bu boshlanishi bu. Keyingi darsda cho'qqisini gaplashamiz. Abdos bordi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tashakkur bildir oldida bismillah dedilar. Abdos e, dedi, bu li odamlar bunaqa gap gapirmaydi. Kimsiz siz deganida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu boladagi, bu yigitdagi yaxshi yigit xayriyatni ko'rib, isming nima dedi? Ismim Addos. Qayerdan bo'lasan? Naynavodan dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ha solih banda Yunus ibn Mattani yeridanmi deganda haligi Addosni ta'jub bilan oshib ketdi. "Ey siz kimsiz?" dedi. "Naynavoni qandan bilasiz? Unda yashagan solih odam qandan bilasiz?" Arablar bilmasa bu shaharda o'zi. deganida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u meni birodarim, u ham nabiy, men ham nabiy dedi. Shayba bilan Utba qarab turar ekan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bir og'iz gaplashgan Addos payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oyoqlarini o'pishni boshladi. Bir-biriga qarab qara dedi. Yaxshilik qilib bir ishingiz uzun bersa bolamiz aynitdiya dedi. Addos qaytib kelganidan keyin sen nimaga uni oyog'ini o'pding deganida, yer yuzida u kishini dedi, oyog'ini o'pishingdan ko'ra ulug'roq ishi yo'q dedi. Chunki u faqat nabiy gapira oladigan gap gapirdi. Ibratlanadigan joyimiz qayer? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan 2 minut o'tirdi xolos. Payg'ambarimiz bilan bir marta suhbatlashdi, xolos. Lekin mana shu 1 minut, 2 minut ichida payg'ambarimiz qalbini kasb qo'ydi. Shunda o'ziga asir qildi. Mana shu holatda ham da'vat, mana shu holatda ham Alloh taoloning diniga da'vat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilgan duosiga qaytadigan bo'lsak, Holini aytib, aytib, aytib, dardini gapirib, gapirib, odamlarga xor bo'ldim, qiynlandim, da'vatimni qabul qilmayapti deb turib, orada aytayapti, shuni orasida menga g'azab qilmayotgan bo'lsanglar bo'ldi, deyapti. Yana g'amim nima? Seni g'azabingga qolmaslik. Biz shikoyat qilib dardimizni aytayapti turib, orada aytib qo'yaylik biz ham bir amat ish qilib Parvardigor g'azabing kelmayaptimi? Ish qilib Menga g'azabing kelmayaptimi? Shuncha ish qilgan payg'ambarimiz yana qo'rqyapti Allohning g'azabiga uchrab qolishidan. Biz ham ish qilib g'azabing kelmayotgan bo'lsa bo'ldi. Bu bu dunyodagi kechikkilar nima? Vaqtincha narsa. Ya demayotganiga norozi bo'lib yuribmizmi? Allohni g'azablanayotganda yo bizdan rozi bo'layotganligini qizig'i yo'q bizga. Ibratlanadigan joyimiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir og'iz gaplashib qalbini asir qildi. Biz şey. Biz bilan bir marta gaplashdimi? qaytib kelmaydigan qilib qo'yamiz. Bir marta o'tiradi, hamma gapimizni gapirib olamiz, chunki bilamizda ikkinchi marta o'tirmaydi kelib biz bilan. o'shaning uchun sindirib tashlashga gapiramiz. Biz o'zimizni shunaqa taqvodorligimizni, dinda qattiqligimizni, zo'rligimizni ko'rsatib qo'yishimiz kerakda. Keyingi safar kelib ikkinchi gapimizga quloq solishni hech qachon xohlamaydi. Ma'siyat bo'lmagan o'rinda odamlarni kasb qilish kerak qalbini. Islomga ularni muhabbatini faqat so'z bilan emas, amal bilan, axloq bilan, chiroyli muomala bilan ko'rsatishimiz kerak. Ularni islomga muhabbatini mana shu narsa bilan ziyoda qilishimiz kerak bo'ladi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته